الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد tulimaliza jana katika masala ya kumi na tano ambayo ilikuwa yanazungumzia tayamu na tulipata kusoma darsa ya tayamu katika darsa zetu za nyuma. Kwa hivyo hatukuwa na maelezo zaidi marefu juu ya kuzungumzia kifia tayamu, na tulichosema katika darsa ya jana kwamba tayamu ni tahara ya badala inasimama mahala panaposimama maji, hivyo kinachobatilisha tayamu kupatikana kwa maji kwa yule ambaye atakuwa ametayama kwa sababu ya ugumu wa kukosa maji, na itabatilisha tayamam kupona kwa lile tatizo ambalo mtu alikuwa nalo lililompelekea kutayamam na pia vile vile yanaibatilisha tayamum yale ambayo yanaibatilisha tahara na namna ya kutayamam ni muislamu kupiga mikono yake miwili chini yake viganja vyake vya mikono au sehemu au kitu ambacho kimeshikamana na ardhi alafu akapaka uso wake mara moja na akapaka mkono wake wa kulia mpaka kwenye fundo kwa maana juu ya kiganja kutoka kwenye kiganja mpaka kuingia kwenye muuti wa mkono kwa kiasi cha kuvuka fundo la mkono na pia vile vile baada ya kupaka mkono wa kulia atapaka mkono wa kushoto na hii ni kwa hadithi ya Ammara radhiallahu anhu ama masala ya leo ni shekhe anazungumzia masala ya 19 as'ilatun min kitabi salati ni maswali ambayo yameanzia sasa katika mlango wa swala wa qad yatanawalu ghayraha na huenda yakazungumzia swala lingine ambalo litakuwa sio swala min baqiyati al katika ibada zingine الشروط lati tashtariku fiha, katika sharti ambazo zinashirikiana katika sharti hizo as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj, zaka, swala, saumu na haji. Kwa hivyo mlango ambao tumemaliza ni mlango ulikuwa unafungamana na masala ya tahara kuanzia mwanzo wa kitabu chetu pale ambapo shekhe alianza kutufundisha katika kitabu chetu hichi kitukufu chema chenye kheri na chenye manufaa mengi na faida irshadu ulilbasair walalbab cha fadilatu Sheikh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Saadi sasa Rahman amemaliza kuzungumzia masala ya tahara kuanzia masala ya kwanza mpaka suala la 15 na ama kuanzia suala hili la 16 kuendelea anazungumzia masala ambayo yanafungamana na mambo ya swala na masharti ambayo yameshirikiana katika masharti hayo swala, zaka, funga na haji. Katika Sehemu ya kwanza rahimahullahu taala ameanza na kuzungumzia katika swali lake, akasema ma hiya shurutu allati tashtariku fiha as-salatu was-zakatu was-siyamu wal-hajju أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر والتي يتفرد بها كل واحد منها Swali la 16 Sheikh ameuliza akisema ma hiya shurutu allati tashtariku fiha as-salatu waz-zakatu was-siyamu wal-hajj shurutu jamu shart, ni yapi masharti ambayo yamefungamana pamoja kushirikiana swala zaka funga na haji kuanzia kesho wewe ni kuona kitabu unaelewa eh. akajibu au akasema kwamba awe anashirikiana katika masala mawili katika sharti mbili katika hizo sharti au zaidi na zile sharti ambazo inakuwa ibada kama vile swala au zaka au siyam au haji imepwekeka kwamba yenyewe ndio yenye masharti hayo na hayapo katika ibada nyingine ni yapi hayo masharti akajibu rahimahullahu ta'ala kusema aljawabu wa billahi tawfiq wal kwa Allah ndio kwenye kuwafikishwa na kupata msaada hakuna mahala tunaweza kupata msaada katika ufahamu kuelewa dini yetu ila ni kutoka kwa Allah tabarak wa taala ونسأله ila إلى na tunamuomba allah atuongoze sisi kuendea katika kupatia akasema rahimahullahu taala i'lam tambua ewe muislamu mwanaume muislamu mwanamke anna hadhihi alibadati alarba'a hizi ibada nne ya kwanza ibada gani Eh. ya kwanza as-salatu na ya pili az-zakatu na ya tatu kama ile mingine kule ndani as-siyamu na na al-hajj anasema hiya ma'a shahadatayn hizi ibada nne hizi pamoja na shahada mbili shahada mbili ni hmm? shahada mbili ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arkanu lislami hizi zinaitwa ni nguzo za uislamu arkanu lislami hizi ni nguzo za uislamu alati yambani alaiha nguzo ambazo uislamu unajengeka juu yake au unajengwa juu ya nguzo hizo wa huwa a'zamu muhimmati dini nguzo hizi ndio muhimu mkubwa sana wa dini mhimili mkubwa wa dini ni hizi nguzo tano wa akbaru ma yuqarribu ila rabbil alamin na ndiyo ibada kubwa zaidi ambazo mtu ajikurubisha nazo kwa Allah tabaraka wa taala waridhahu na kupata radhi za Allah wa thawabihi na kupata thawabu zake Allah tabaraka wa taala وفيها من الفضائل الإيمانية na katika ibada hizi nne pamoja na shahada mbili ambazo ni nguzo tano za Uislamu ndio kuna ubora mkubwa wa imani wal akhlaqiyya wal a'mali na fadhila za tabia njema na matendo yaliyokuwa mema wa mahasini dini na mazuri katika mafundisho ya dini na matendo ya dini wa masalih jami'il muslimina na mambo yote yenye manufaa kwa uislamu ma la yadkhulu tahta alhasri walhaddi, yale ambayo hayakuingizwa katika vigezo maalum na vikomo maalum, kuwekewa mipaka, vyote vinaingia katika hizi nguzo tano za Uislamu. Na zile nguzo tano za Uislamu ni utaziona zote ziko katika dhawahir, yani zote ni dhahir kwamba huwezi ukazifanya ukasema mimi naswali kwa siri haiwezekani au nitatoa shahada kwa siri haiwezekani au nitafunga nitahiji kwa siri haiwezekani yani ni ibada za dhahiri zinaonyesha sura ya Uislamu zinaonyesha picha ya Uislamu na akasema Sheikh rahimahullah ta'ala wafiha min takmili alislam na katika hizi ibada tano ndio kuna ukamilifu wa Uislamu wa tahqiqi limani na ndiyo kuna uhakika na uthibitisho wa imani uthibitisho wa imani wapatikana katika hizi nguzo tano za Uislamu wa qiyam sha'air ad-dini na kusimamisha alama za dini wa ziyadati al-imani na kuzidi kwa imani wa takfiri sayiat na kufutiwa kwa madhambi wa ziyadati alhasanat na kuzidi kwa wema wa uluwi darajat na kupanda kwa daraja ya mtu wa salihi qulubi wal arwah na namna ya kuzitengeneza nyoyo na roho wal abdani na miili dunya wal akhira na kuitengeneza dunia na pia kuitengeneza akhira wa ghairi dhalika mimma huwa ma'rufun na zaidi ya haya na mengine yasiyokuwa haya ambayo yenye kufahamika kullu hadhihi masalih ishtarakat fiha masalih yote haya mafanikio yote haya yameshirikiana katika kuwepo kwenye nguzo hizi tano za Uislamu wa in ikhtassat كل واحدة منها بما اختصت به hata kama itakuwa jambo moja limejihusisha tu kwamba hili linahusika na jambo fulani tu thumma innaha ishtarakat kisha fahamu ya kwamba na uelewe nguzo hizi tano zimeshirikiana kulluha zote fi wujubiha ala almuslimina kuwa ni wajibu kwa Muislamu. Muislamu anawajibika kuzijua, anawajibika kuzitekeleza katika maisha yake, anawajibika kutoacha moja katika nguzo hizo tano. Falislamu, shekhe akaanza kutufafanulia na kutufundisha. Falislamu akatuambia lile neno lenyewe lilobeba hizi nguzo tano za uislamu falislamu ule uislamu wenyewe huwa shartu almushtaraku utauona kwamba lenyewe ule uislamu ni sharti ambalo mushtaraku ايش maana kalima mushtaraku lenye kushiriki katika kila ibada hauwezi kuswali kama sio muislamu hauwezi kufunga kama sio muislamu hauwezi kuhiji kama sio muislamu hauwezi kutoa zaka kama sio muislamu na ukitoa na wewe sio muislamu makbul am mardudun ghair makbul sawa yani haikubaliwi ibada kwa asiyekuwa muislamu akitokea kafiri mmoja akaja akajenga misikiti mji mzima wa Tabora ampata thawabu ngapi la shi hamna kitu kwa nini الشرط الأول مفقود عنده شرط la kwanza kwake limefanya limekosekana لأن المسلمين هم الذين التزموا وسباب وإسلام wao ndio ambao wamefungamana pamoja ma jaa bihi shar'u na yale mafundisho na mwongozo ulioletwa na sheria wa hadha a'dhamuhu na kwa sababu katika kila masharti ya ibada lenyewe utalipata wa amma ghairu almuslimina ama wasiokuwa waislamu mayahudi ukristo majusi wapagani fayumaruna bilislami jambo la kwanza wanaamrishwa waingie kwenye uislamu hawaamrishi kuswali wala hawaamrishi kufunga wala hawaamrishi kuhiji wala hawaamrishi kutoa zaka wala hawaamrishi kwa chochote katika mambo ila kwanza wanaamrishwa wale watu gani kwanza waukubali uislamu kwa mfano umetoka umeenda kulingania kijiji fulani kile kijiji wako makafiri watupu, hamna muislamu hata mmoja, utaanza kuwalingania jambo gani? Utaanza kuwalingania kuingia katika Uislamu. Mtume alipomtuma Muadhi ibn Jabal kwenda Yemen, alimwambia faliyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu la ilaha. Jambo la kwanza ni shahada, ambayo ndio kalima ya kuingia wapi كوني مسلم na ukiona kama utawaudhi ukizungumzia uislamu waweza kuzungumzia nini funga virago uondoke sawa sawa hamna cha kuzungumza kingine kwa sababu hawana heri kama hawatakuwa na uislamu ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداءً wala hawawezi kuanza kuzungumziwa hizi ibada zingine nne mwanzo wa mazungumzo haiwezekani huruhusiwi kuanza kuzungumzia hizi ibada zingine nne sawa eh? wa in kanu yuaqabuna ala tarkiha hata kama watakuwa watu hawa watakuja adhibiwa siku ya kiyama na makaburini mwao watakapokufa juu ya kutozitekeleza hizi ibada fil akhirah kama yuaqabuna ala tarki alislam kama watakapoadhibiwa na Allah juu ya kuuacha uislamu si swala ukiacha unapata madhambi basi kafiri pia akiacha kuswali apata dhambi kafiri pia akiacha kufunga anapata dhambi sio kwamba midamu yake kafiri ndio halali kwake kula mchana ramadhani la na akifunga hapati thawabu tumefahamiana vizuri والشرط la kwanza ni awe muislamu واشتركت كلها ايضا باشتراط القدره عليها شرط nyingine zikashirikiana hizi ibada zote kwa ujumla wake juu ya suala la alqudrati alaiha uwezo wa kuzitekeleza zimeshirikiana unaweza kwenda hija kama hauna uwezo la utaswali kama hauna uwezo wa kusimama la utaambiwa ukae chini sawa sawa kwa utaona katika kila jambo kuna swala la kudura kuna swala la nini la kuweza kuna mtu anaweza kusema siwezi kuswali muislamu ambia kwa sababu gani ungesema uwezi kuswali swala haikupewa udhuru wa kuwacha bali swala imepewa udhuru wa kuachwa baadhi ya vipengele kwamba huwezi kusimama utakaa chini huwezi kukaa chini utalala sawa huwezi kulalia kulalia ubavu wa kulia utalalia utalala chali utalala ubavu wa kushoto lakini lazima utaswali hauwezi kutawadha utatayama hauwezi kutayama wala hauwezi kutawadha utaswali hivyo hivyo simileka vizuri ni ibada pekee ambayo haujapewa kijimwanya kwamba wewe unaweza kukaa bila kuswali ila mwanamke mwenye hedhi na ndio maana wale wasioswali huulizwa mna hedhi <laughs> eh sababu watu wanaingia msikitini na jeneza kuswalia jeneza wao wanabaki nje na muda ni swala ya dhuhuri au muda ni swala ya alasiri jamani tukimaliza kuswalia jeneza tunaswali la asiri jamani mbakie miganda tu nje mm. nyie mna hedhi maki vinavyomzuia mtu kuswali ni vitu vingapi viwili cha kwanza hedhi na cha pili nifasi mshaelewa janaba itamzuia mtu kuswali haizuii mtu kuswali sinaoshangaa hawa wanaume ambao ni waislamu wanabakia nje hawaingii misikitini kwa nini Sheikh Ibn Uthaymeen asema hakuna ruhusa kumfungisha ndoa muislamu mwanaume anayeswali kumuozesha mwanamke asiyesali kwa sababu mwanamke asiyesali kafiri wataoana vipi hawa watu wawili na hakuna ruhusa mwanamke asiyeswali kuolewa na mwanamke anayeswali kuolewa na mwanaume asiyesali likija jamaa hapa hata kama lina maprado nchi nzima na makontena yamejaa duniani lakini haliswali huwezi kuoa binti yetu sisi na wewe ukifungisha hiyo ndoa pata dhambi kumwafikisha muislamu na asiyekuwa nani na muislamu muislamu asiyekuwa na asiyekuwa muislamu na haruhusiwi kuona watu wawili huu mtihani katika jamii yetu hii balaa kubwa hii bali mtu asiyeswali akifa atakiwa akazikwe asizikwe kwenye makaburi ya waislamu azikwe kwenye makaburi ya makafiri huko pembeni huko na waislamu hawatakiwi kumuosha hawatakiwi kumvika sanda hawatakiwi kumswalia wamfungefunge tu kwenye manguo nguo wakamtupe huko hata tuko barabarani kwa sababu ataliwa na wanyama atakuchimbiwa shimo atazikwa mle ndani hamna kuombewa sifari wala ithbati lau kama ingesimama hii sheria jamaa wangenyoka wanabakia nje lakini utaifanyia wapi mwambie wewe acha sisi mashenja tutafanya shaona sasa Tufahamia vizuri. Midamu tu aliyekufa ni mtu maarufu, mambo yote yatafanyiwa na watu watalia, utafikiri ukiwa na mtume, kwa sababu aliyekufa ni mtu maarufu. Lakini hakuna kitu kibaya kuachwa kama swala, na hakuna kitu kuachwa kwake kunamfanya mtu awe kafiri kama nini, kama swala. Mtu hawezi kuacha kufunga akaitwa kafiri. A a, ataulizwa hapo, kwa nini mwacha kufunga? Ah, Mimi bwana, madonda ya tumbo bwana, madonda ya tumbo umeambiwa kama hamna dawa. Tangu nimeanza kutibiwa ni mwaka wa tatu sasa, hamna dawa nimekuonyesha. Kwa mimi ikifika Ramadhani sifungi. Ah, fungi watu wa kibaba. Mshaona swala hamna. Eh bwana, kwa nini uswali? Mimi bwana, unajua kila nikisujudu hivi kizunguzungu, umbe basi usisujudu wewe. Utaswali umekaa hivyo hivyo, utasujudu kwa ishara tu na swala yako itakubaliwa. Mimi kila nikirukuu bwana rukuu yangu haifai nini magoti yanauma siwezi kurukua utasali umesimama hivyo hivyo au utakaa kwenye kiti yani kila ukileta kigezo utapewa sehemu ya kujishikiza lakini hautaruhusiwa kukaa bila kuswali sasa wale watu wanaoacha swala Allah watilie wepesi wafanye tauba na warudi katika ibada anasema shekhe idhi qudrat pale ilipokuwa kwamba uwezo wa kutenda jambo hiya almunaqul awamiri wan nawahi ndio kigezo ambacho kimebeba maamrisho na makatazo maamrisho na makatazo yamesimama katika nini katika kuweza faman la yaqdiru ala shay'i mtu ambaye hawezi chochote la yalzamuhu fi'luhu mtu ambaye hakiwezi kitu halazimishi kukifanya kile kitu ومن لا يقدر على الترك bal huwa مضطر na yule mtu ambaye hawezi kuacha lakini ni muttarr muttarr ni mtu gani muttarr ni mtu aliyetenzwa nguvu jamaa wamekuja wao umefunga zako somo na polisi hao ndio wao wamekukamata kula mtenzwa nguvu wewe unapigwa marungu unapigwa mateke unafanywa hivi inabidi ufanye nini sasa ule wewe wewe unaitwa mutarrum umetenzwa umetenzwa nguvu umelazimishwa uswali bila udhu bila tahara umetenzwa nguvu fala haraja alayhi jambo kama hili la kutenzwa nguvu likimkuta muislamu basi kwake halimpi dhambi mwombe simama na huyo hapo simama halifanyi ile mtu apate dhambi Nadhani tuko pamoja eh? ولا يكلف ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا شيء الله نفسي الا قويسه الويف نفسي ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها لكن kudra او بحسبها قدره ule uwezo wa kufanya unatofautiana kwa namna zake kama tulivyotoa baadhi ya mifano falqudratu ala swalati uwezo wa kuswali thubutu alaqli ni kule kuwepo kwa kudhibiti akili tu basi unaona sharti la swali e, mbali wewe una akili tuamjua huyu ni fulani basi yani kudhibiti kwa swala ni nini thubutu alaqli kudhibiti kwa mtu kuwa na nini kuwa na akili yes, hakuna sharti lingine kwa hiyo wale wanaobakia nje hawaswali waulizwa mna akili hamna akili tunazo ingieni msikitini msa hatuna akili mbaki nje mwehu wanasamehewa kuswali na ukiwaita wehu watakasirika wasio ukiwaambia wana hedhi pia utakasirika yote atakuwa kwao matusi hakuna zuri kwao basi wao wamkasirisha zaidi Allah kuliko yale maneno ambayo wanatamkiwa na watu wengine tumefahamiana vizuri ولذلك قال الفقهاء نقواله وكسيما ونوفون وفقه ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا ولا haianguki swala midamu akili ipo yani swala haitoki uwajibu wake kwa mtu midamu yule mtu yuko na akili fayusalli qa'iman atatakiwa aswali akiwa amesimama fa in ajaza fa qa'idan akishindwa ataswali amekaa fa in ajaza fa 'ala al-janb akishindwa atalalia ubavu kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa Imran hadithi marfu'an mtume alimwambia salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala al-janb ukiwa Uswali umesimama ukiwa huwezi, utaswali umekaa ukiwa huwezi, utaswali umelalia ubavu. Nikuta anaswali amechukua mto ndo asujudia, kakaa hivi utakujua weka mto pale kwenye kichwa. Yani swali iko system hiyo. Ah, hamna swali hivi swali ya kuswali kwenye mto juu ya godoro, umekaa kwenye godoro na wewe unaumwa, basi uchukua mto asi afu asujudu kwenye mto. Hamna swali hivi kufanana vizuri hauwezi utaswali kwa nini kwa ishara استحضر ذلك بقلبه فإن عجز الطيب ويومئ برأسه na atakuwa ana ashiria kwa kichwa chake imaa msimama watasema pale unaposujudia mahali pa kusujudia kama ni hapo mbele ukirukuu wainamisha kidogo kichwa chako subhana rabbiyal azim ukiinuka ikidali samia Allahu liman hamida imaa ukisujudu wazidisha kutoka pale ulipokuwa umeinamia kwenye rukuu kwa hiyo unaongezeka kama unataka kufikia kwenye kifua chako hiyo ndio sijda sasa wainuka rabbi ighfirli rabbi ighfirli kisujudu tena wainamisha zaidi sawa sawa ukiinuka qiyam warudi kichwa chako kukiweka sawa kwa kutazama macho yako pale unaposujudia kwa utaswali hivyo rakaa zako nne za dhuhuri au rakaa zako tatu za magharibi au rakaa zako mbili za asubuhi fa in ajaza haya pia kichwa huwezi kukitikisa hivyo kwa kufanya imaa ya hivyo huwezi basi asema fayurmi fayumiu bitarfihi yeye imaa yake kuinama kwake na kuinuka kutakuwa kwa macho tu eh. <laughs> wa bitarfi tarfa ain kwa macho ndo mgonjwa yuko maututi atikisiki lakini swala imefika anaswali kwa macho tu kwa sababu kichwa kindi kulia wala wala kushoto akiendi juu wala chini kaganda tu juu lakini ambaye swali ipo hivyo kuonyesha namna gani Allah tabaraka wa taala anavyoipenda ibada ya swali faida ajaza na ikiwa mtu atashindwa kuswali katika namna hiyo pia ya tarafa faina ajaza dhalik istahdara dhalika biqalbi ataswali kwa moyo hapa mwacheni mzee anaswali basi uswali moyo tu hapa qiyam Eh, rukuu ikidali sijida baina sijida mbili sijida ya pili nimerudi hapa nimeinuka tena moyo tu wanasoma huko anafanya nini وعند شيخ هذا المذهب هي لقول كتك وعند شيخ تقي الدين الإيماء بالرأس آخر مراتب شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يا نسمى إيماء الرأس yani kule kuinamia kwa kichwa kuswali kwa kuashiria na kichwa ndio kiwango cha mwisho ndio daraja ya mwisho ya kuswali maana hata mgonjwa bora tikisa kichwa simeleka vizuri naam lakini ufikia hali lianna ghairahu lam yathbut bihi alhadith tofauti na mambo haya ya kuti, tofauti na daraja hii ya kutikisa kichwa kufanya imaa kuinama na kuinuka kwa kichwa haikuja tena hadithi kutueleza kwamba haya ufanye nini wa hadha aswahu na hili ndio sahihi kwa mgonjwa yeye ataambiwa tu aswali kwa imaa ya nini kichwa sawa na bahati mbaya ndugu zetu walipokuwa wako mbali na ufahamu wa dini wakikuta wewe mwambie baba yako aswali baba yako naye kawekewa drip shangazi zako zote watakujia juu au mtoto huna huruma wewe eh mtu yuko na madripu mwambie aswali ataswali vipi sasa ambaye ataswali kwa ishara ya kichwa na baba kama yeye ni mtu ashazoea kuswali na ni mtu wa swala ahitaji kukumbushwa tu baba time ya dhuhuri tayari kwa hiyo anaswali ya dhuhuri anaswali na alasiri hapunguzi aswali nne nne vile vile anaswali magharibi aswali na isha hapunguzi baba ya swala tasubh amka uswali hii bahati ukimpata kukuuguza kukumbusha wakati wa swala lakini ukiwapata wasiojua wale wasioswali wakakuuguza ndio kwanza wanakufunika shuka kwamba uendelee kulala sasa hilo mbala lakini maandalizi mazuri ni wewe kuandaa watu wako wa karibu ambao watakuwa ni watu wema hata yakikukuta yale maradhi ya kukufanya kwamba hautaweza kutekeleza baadhi ya ibada ila ukumbushwe basi wale ndugu zako waweze kukumbushwa kukumbusha na hapa ndio itakuwa mwisho wa darasa hili leo wa hadha asahu wal awwal ahwa lakini shekhe asema hii ndio sahihi zaidi na kauli ya kwanza imeenea zaidi kwamba ikiwa ikifikia mgonjwa sasa je kichwa pia hakichezi lakini akili anayo anamjua anayeingia na anamjua anayetoka sawa sawa lakini kichwa kukitikisa hawezi fanyeje sisi na kama maratibu ya mwisho ya hadithi imetaja nkicho utaona kwamba ile kauli ya moyo inakuwa nini pia inaingia na ile ya macho pia inaingia wa sallallahu wasallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam shia kuna swali anayelimu anafundisha alafu anatoa wajibu wa swali lakini yeye ni mzembe katika kuswali kuna swala zingine swali zingine anaacha Sheikh Ibn Uthaymeen kamkufurisha huyo na wengi katika Imam Ahmad pia mkufurisha mtu kama huyo Yaani waliposema wanachuoni kwamba mtu anaacha swala ni kafiri sio maana yake kwamba kaacha swala zote tano kwa kuacha moja pia eh ah masala mazito sana hapa. ukisoma katika masala Imam Ahmad yapozungumza masala haya Allahu musta'an, kaleta hujja na nguvu kweli kweli zina nguvu kweli kweli. Hmm. Sasa kufundisha kwake dini sio hoja ya kuacha kuswali. Kweli walimu wengi wa kisufi hawa na wengine wengine wajanja wajanja wengi huwa hawaswali, na utaona hata wenyewe. Mmoja walikuwa na harusi, tuliambiwa mpaka tukacheka. Tulikwenda sehemu fulani, kulikuwa na harusi. Ile harusi wamekaa wamefunga maspika yao, wanasherehekea harusi yao, wamefunga ndoa, basi wakaanza kusoma ile maulidi eh, Barzanji sasa wamesoma ile Barzanji ikafika adhuhuri kabla ya mlango wa nne, wasema baina ya mlango wa tatu hivi wanamaliza mlango wa tatu, adhana inatoka sawasawa mara wanasikia ikama, maanake muda wa swali mbaki kama dakika tatu nne. Sasa mzee mmoja akamwambia yule, akasema jamani, adhuhuri hiyo tusimamishe, tutakuja kumalizia. Ah, shekhe akamwambia ah, hii pia ibada, tuendelee anasema yule mwenyeji alikuwa anatupa hizi habari anasema yale ndo maajabu tuliyoyaona na shekhe aliyozungumza vile sasa hivi ni shekhe mkubwa na ni shekhe wa mkoa katika mikoa ya Tanzania eh, shekhe mkubwa kabisa ambaye pale kijijini katika ile wilaya hakuna anayeweza kusema yule shekhe akisema kwa sababu wote hawamfikii katika viwango vya elimu zao ni shekhe ana manzila lakini akawaambia watu waendelee endeleeni bwana asema watu tukasoma mlango wa tatu watu wakasoma mlango wa nne sisi ambao tuna jazba tukainuka tukaenda zetu msikitini tukaacha tukaswali na tukarudi ndo kwanza watu wasoma mlango wa nne kwa hiyo watu wakasoma mlango wa nne wakasimama kiamu mtume wao akaja wakala naye wali mpaka ikaingia laasiri asema tunamaliza yale mambo ya harusi pale natoka laasiri manake adhuhuri watu wakufanya watu wakuswali afu huyu ni shekhe sasa sasa ikiwa kaweza kuyasema haya mbele ya laiki ya watu, unafikiri ushekhe swala ngapi zampita? Swala nyingi anaweza akiona ana kazi nyingi anaacha kuswali. Allahu musta'an. Na hawa ni wale mashekhe ambao pia wao wanakuwa ni sababu ya kuwafanya watu wengine pia waache swala. Na maskini ndugu zetu wengi hawataki kusoma dini, kwa hivyo yeye alama yake ni dalili yake ni shekhe. Allahu musta'an. Kwa hiyo huyo shekhe Allah anajua hukumu yake lakini uislamu wake una utata طيب نعم صلي مش امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك